მაშ თანთქმული მხეცისაგან განხრწნელი საწარმო იგდო უხრწნელა და ქალწულ სამუცელსა სიტყვა ღმრთისაგან ხორციელდა და მშობელი თვისი დაიცვა უხრწნელად ხოლო ბუნევანი შესვალა ვითარცა ინება და გვაცხოვნა ჩვენ